Nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Mużika Mod Ieħor, flimkien miegħi Tony Sant, numru 731 illum, u se nisimgħu mingħand Claire Tonna, B, Michael Aġus, Robert Farrugia, Devil's Breath u um, Empire of the Ants biex nibdew llum edizzjoni oħra ta' Mużika Motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant kif aħna. Numru 731 illum, dak huwa numru li nagħtu lil poddati li xandru permezz ta' tonysant.com Imma huwa wkoll il-ħames programm fil-ħames staġun għar-radju fuq Campus 103.7 fejn issa naslu hawnhekk eh, permezz ta' mużika moti ora għal aktar minn sena, sena u ħames ġimgħat biex inkunu aktar eh, preċiżi. Insomma, dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com fejn taraw li fl-ewwel parti llum għandi mħejja likom eh, diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti jiena jkolli kurżità u naqsama magħkom u l-kurżità llum Jew waħda partikolari, insomma, spiss tkun partikolari u veru. Għaliex huwa tinteressa lina l-Maltin il-magazin Santa Sangre? Se naraw fit-tieni parti. Fit-tielet u l-aħħar parti kolna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Seven Rays ta' Empire of the Ants. Ma ħankomplu baktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar din propjament il-video ta' ħareġ dan l-aħħar għax is-silta ħarġet diversi xurilu madwar Awake mek mela minant eh, Claire Tonna li jissanna anka video għalija u l-ħoloq bħal dejjem għal dan kollu subu għan permezz tal-website personali tijaj fuq tonisan.com fil-verita dettali ta' diski recordings l-oħra li kunu ħarġu matul mm, l-ħarġumat mm, fil-verita jissa is-sena kolla l-2025 insibuhom permezz tal-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, imma l-ħol għadhom kollu tibqa' hemmhekk dejjem permezz ta' tonisant.com. Brenda De Battista tirrekordja bħala B. Smajna diversi siltiet minn għandha dan l-aħħar u sa sirt naf li qed tipprepara biex toħroġ EP. Eh, ħan nisimaw silta oħra minnu dan l-IP, eh, eventualment nasib kolna anka l-IP kollu u eh, nerġa nsemmaħulkom għax silti tuma mm, jek minn dawk it-tip li tuħ biex jittismaħom insomma. Għawni bi din jisimam Will You. Whisper to myself is all I do Always find the words but never you Michela Ġus eh, hija xi ħadd li ma nafx jekk qatt inkludejnija qabel f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor jista' jkun iva jista' jkun le ma fittix qabel ma bdejt nitkellem isni għamilta din mhux veru ma tistgħu tagħmlu intom ukoll permezz ta' tonysant.com jekk tridu. Minant Michela Ġus għandna silta ġdida jisimha Sultan Faj Kodemek minant Mikjana Ġust qaribna lejn tmim l-ewwel parti ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Santallum. Fl-ewwel parti jiena nsamakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. U fit-22 ta' wissu, ġifieri ftit tal-ġranet oħra issa, eh, ġej album ġdid minant Robert Farrugia li jismu Midday. U għad ħansemmakom xaħġa minnu dan, fatt li diġa ħareġ siltiet biex anka jiservu ta' promozzjoni għal dan l-album ġdijt un bat meta jasal l-album naturalment nsemmakom aktar siltiet minnu. Minan Robert Farrugia mill-album ġdijt tijaw li ħreġ fit-22 ta' wissu li jismu mid-dejmela dinija U bissu ta' Lens Flare mill-album il-ġdid ta' Robert Farrugia li ħereġ fit-22 ta' wissu li jismu Midday, għana ġena f'tmim tal-ewwel parti ta' mużika moti oħor fl-imkien miegħi Tony Sand fejn jena regolarment fl-ewwel parti nsemakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bid-dettalji tagħhom bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. www.ecomcast.com. Fit-tieni parti jiena naqsam magħkom il-kurżità tiegħi u l-kurżità llum hija din. Għaliex huwa ta' interess għalina l-Maltin il-magazin Santa Sangre? Silta ħazzan ta' Devil's Breath emmek tiftaħ din it-tieni parti ta' mużika motiħor fejn jien għandi din il-kurzita dwar il-magazin Santa Sangre. U eh, Santa Sangre magazin huwa Webzine fil-verità, huwa magazine online jiġifieri huwa Pollak u dedikat għax-xena tal-mużika post-industrijali. L-istil huwa bħal dan ta' Devil's Breath li għadna kemm smajna hekk l-duo Malti Devil's Breath. Għadu kemm ħarġu compilation album jismu The Sixth Configuration u fih hemm mit track, mit silta immaġina. Eh, fost dawn il-mit track hemm tlieta minn mużiċisti Maltin propju b'assoċjazzjoni ma' Devil's Breath bħal din li għadna kemm smajna issa, ħanisimgħu oħra minnhom minn David ta' Devil's Breath li rekordja bħala kultura obskura dinija Sombra Light. Silta Sombra Light emmek mela minant eh, kultura obskura nofs id-Devil's Breath u għandi silta oħra li kom nofs liħor ta' Devil's Breath li warajn l-esoteric Ethiopia jirrekordja bih b'dan l-isem issa meħuda wkoll minn dan l-album allura The Sixth Configuration tal-Santa Sangre Magazine ta' Esoteric Ethiopia jisima I did not ask for this, it will end with me. U bis-silta I did not ask for this, it will end with me ta' Esoteric Ethiopia, għana ġena fit min ta' din it-tieni parti ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, fejn l-lum konna qed nisimgħu anka xi siltiet b'konnessjoni ma' Malta minn dan l-album ta' mit-silta li għadu kemm inħareġ mill-magazine Pollak Santa Sangre bil-mużika post-industrijali dan l-istil ta' mużika li smajna f'dawn l-aħħar 10-15 minuta u eh, tissibuhom dawn bħal dejjem bil-ħolqa permezz tal-website personali tiegħi eh, li sibuhom permezz tal-bandcamp naturalment imma l-ħolqa għal dan kollu sibuha permezz tal-website personali tiegħi kif qed ngħidilkom li hija fuq tonisant.com dot com. Fit-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika Mogħtija Orana jkollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Seven Rays ta' Empire of the Ants. Seven rays shining through the darkness Silta Seven Rays li tagħti jisimha l-album ta' l-istess isim allura ta' Empire of the Ends Tiftaħ it-tielet u l-aħħar parti ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Tony Sant tal-lum. Dan l-album fih siltiet li ħarġu madwar 10 snin ilu uħud minnhom, eh, iżda kien biss riċentament li tfaċċa bħala album fuq Spotify u anke verżjoni limitata ħafna fuq il-vinyl jekk jekk fimsew. Uħut mis-siltiet f'dan l-album ta' Empire of the Ends deru għat edizzjonijiet vari qabel illum naturalment ta' mużika motiħor matul dan dawn l-aħħar 10 snin u manka videos għalihom fuq YouTube. Utopia mingħand Empire of the Ants mela llum qed nisimgħu siltiet mill-album tagħhom li jismu Seven Rays. U eh, xorta waħda dan l-album nistgħu ngħidu li ħareġ eh, f'din il-verżjoni attwali issa fit-30 ta' Mejju tal-2025 anke jekk uħud jew il-biċċa kbira mis-siltiet li hemm fih eh, kienu anke disponibbli fis-snin ta' qabel minn Seven Rays ta' Empire of the Ends għażilt li nagħlqu b'din jisimha While We Sleep. Din kienet numru 731 u allura għal darb'oħra ħna niltaqgħu għall-edizzjoni li jmiss numru 732 li jkun is-sitt programm ukoll f'dan il-ħames staġuna radju fuq Campus 103.7 fejn niltaqgħu kull nhar ta' ħamis fil-għaxija fis-sitta u fil-11 u sibuna bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena ma ħafda l-xejn li bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. We recognize the fall while we sleep. We could do anything. Sleeping like children while we weep. Muzika motiħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni 3 b